Sarap ng pasarap habang tumatagal Bumababa sa lalamunan medyo matabang Mga paandar mo sa akin di natatalab Hanggang kailan pa ba ito mawawala? Pasarap ng pasarap habang tumatagal Bumababa sa lalamunan medyo matabang Mga paandar mo sa akin di natatalab Hanggang kailan pa ba ito mawawala? Sila lakat sa kanila sila pupunan Ilulubog hindi nakakayaan pang lumutang Ako G Kaya tawagan mo na yung 911 Kasi pag kami na naganap you better run run Baka humandusay ka na lang dyan kung san san Matipag ako na kumana mapapademsang Mataya-taya yung maiwanan dadapa Pag siwing kumaka na yung beat biglang nawawala Ayun sa pool ka na sa ulo para bang si Kurt propaganda Pag kami lumalabag, alam mo yung gang sign GHR at YG2's pagka-click flatline Ito ka lansay, tabi-tabi po sa bangkay Lumubo ka pa nga para bang hinukay Para Ang sa sa'kin ay asa na Headshot gana Tabi-tabi kong nasagi pero pare what you gonna Pwede rin naman na Tigna akong pawisan buti malamig ako Sobrang yabang Ako nasa tala mong pangko Sama mo na mga tropa mo tabi kayong tatlo Pagka Full of blaze, yeah, asul na yung dugo ko Daming mga hari, pupugutan naming ulo Habang yung corona ay gusto nilang makuha Oops, teka muna, sumisid ka't malula Ibigin mo na muna, parang una mo nakuha Ng kush tsaka mula, yung bus na paruta Pa dun sa Laguna Babalik Manila, teka muna Ang dami nang nasabi, teka sisindi na muna Nene, nene, naglago, yari kayo Nagsama-sama na naman yung mga tirador oh, Kung tumigil ang ikot panis yung ventilador Huwag kang makulit katabi ko yung birador Isang bulong, isang puto ka lang, isang pabor Sabog na sabog parang tunog ng bang bang Mga batang malikot ilang sa wang wang YG2's GHR huwag niyong nilalang lang Di kami dumidikit sa masasang-sang Bantutin Hinahabula naman ako ng fight mo sa amin Kung umilag ka, di ka pa multo ngayon pare Hinahabula naman ako ng fight mo sa amin Kung umilag ka, di ka pa multo ngayon pare Hinahabula naman ako ng fight mo sa amin Kung umilag ka, di ka pa multo ngayon pare Hinahabula naman ako ng fight mo sa amin Kung umilag ka, di ka pa multo ngayon pare